work of Byron Katie, The Great Undoing, may be the most profound experience you've ever stepped into. For those of you who are new to the work, what you hear may sound radical. It is not always easily understood at first and may be interpreted as unkind or uncaring. We invite you to be gentle with yourself, and through this work you may find love beyond what you have ever experienced. Those who allow the work to serve them have found that relationships radically improve. Stress becomes a thing to laugh at, and peace the fundamental ongoing option. so who would like to do this work? Good. Also wer würde es ja? gern Work so let's begin. You have the. You had two hands up. He had one. <laughs> Thank you, my employed friend. Thank <laughs> you. Vielen Dank, mein angestellter Freund. Let's do the work. Lass uns die Work tun. I really have to, to sit here. I know. Yeah. Because um, uh, I have built up such a big story for many years, and listening to all this yesterday and today, I'm the first time here. Listening to it, I, I feel like I really wish to cut the roots of the misery. Yeah. This, this is it, I think. Ich glaube, dass ich hier auf dem Stuhl wirklich sitzen muss. Ich bin gestern und heute zum ersten Mal hier gewesen und wie ich das so höre, ich habe jetzt das Gefühl, wirklich zur Wurzel des Übels vorzudringen. I want to serve that holy. Ich möchte dem ganz und gar dienen. Your freedom is my freedom. Deine Freiheit ist meine Freiheit. I experience freedom. Ich erfahre Freiheit. And then I hear you. You are me. Und dann höre ich dich und du bist ich. I'm not free until you're free. Mm. Und ich bin so lange nicht frei, wie du nicht frei bist. You are what's left of me. Du bist nämlich noch das, was noch von mir übrig ist. So let's go in. My story, it's a very old story. It's the oldest story in the world. <laughs> But if it is my own, then it, there's the pain. Also es ist die, eine alte Geschichte. Es ist vielleicht die älteste auf der Welt, aber wenn, <laughs> wenn es meine Geschichte ist, dann ist es auch mein Schmerz. Mm. Um, the situation is that my husband left me after many years of uh, marriage that I thought was very beautiful. Die Situation ist die folgende. Mein Ehemann hat mich verlassen nach vielen Jahren der Ehe, von der ich dachte, dass sie wunderbar, dass sie sehr schön war. And then was the pain. Und da ist der Schmerz. Hmm. And then I built up a very big story about this. Dann habe ich eine große Geschichte darum drumherum gewickelt. The thing was, is the thing is that I thought we had a very good chance to make it to the end because we really had good conditions to go through all this and to stay with it and not run away and all this and uh, so my ego was really very much kicked when he said no not with you but with another one Ich er hatte die ganze Geschichte erzählt, dass wir beide eigentlich die Chance gehabt hätten, bis zum Schluss es durchzuhalten. Wir hatten die die, die Bedingungen dafür erfüllt und ich hatte die Geschichte darüber, dass eigentlich zwischen uns geklappt hätte. Und mein Ego war ganz schön geschockt, als er sagte, nein, nicht mit dir, sondern mit einer anderen Frau. And what I did was uh, uh, like falling into being uh, not moving a finger. Like I get so much. It is funny on the on the outside. I do my work every day, but inside it is like my heart broke. and I feel um, I am destroying myself. And I have lost a lot of energy now. This is about seven years now, and I feel I have to stop because I am ready. I am, or I have the power to kill myself. And it is only my story. I know it, but I can, uh, so far now. My friend Mayo, she took me here. I told her my story. She said, "Oh, you go to <laughs> Byron, Katie. Maybe she can help you." <laughs> <laughs> yeah. Ich versuche es mal gerade zusammenzufassen. Ja. Ähm, die Geschichte ist jetzt sieben Jahre im Gang und ich, ich fühle genau, dass, es, dass mir das nicht gut tut, dass ich die, mhm. die Power habe, mich selbst zu zerstören und ich fühle, dass ich das am Tun bin und es geht seit sieben Jahren und jetzt ist Schluss. Yeah, Meine Freundin I, hat mich hier mit hingenommen. I can help you. Mhm. Äh, ja, ich kann dir helfen. I can ask you four questions and invite you to turn it around. Ich kann dir vier Fragen stellen und dich auffordern, die, das umzukehren. You give you freedom. Deine Freiheit kommt von dir. You give you the answers when I ask the questions. Und du wirst antworten, dir selbst antworten, wenn ich die Fragen stelle. So let's let's hear what you have written. Also, lass uns mal hören, was du aufgeschrieben hast. I'm angry and uh, sad and disappointed about Gottfried because he left me. Ich bin ärgerlich. And uh, uh, found a new woman. Sauer und enttäuscht von Gottfried, weil er mich verlassen hat und eine andere Frau gefunden hat. I don't like that I feel so much um, uh, sadness and uh, and so I cannot move anymore. I'm angry about that. Ich mag nicht und bin sauer darüber, dass ich ähm, nichts daran tun kann, mich nicht bewegen kann. Ja. Gelähmt, was ist das? Ja. So, so paralyzed. paralyzed. Then I feel so paralyzed. Etwas gelähmt. I'm really angry ich, about it. Das macht mich wirklich böse. But it is so. Aber es ist so. I love the way you hold with reality. Es gefällt mir sehr gut, wie, wie du bei der Wirklichkeit bleibst. That you are uncensored and not careful. Dass du wirklich unzensiert bist und nicht vorsichtig. Oh. And most of all I love that you are not spiritual. Bäh. Und am meisten liebe ich, dass du <laughs> gar nicht spirituell tust. I have been a seeker of the truth actually for many <laughs> years. I understand. But this got me into something like maybe is the truth. Yeah. <laughs> This pain. Ich, yeah. ich war ein Sucher nach der Wahrheit viele Jahre lang. Aber das hier bringt mich wirklich zu mir selbst, wo ich. We think the truth is supposed to look a certain way. Wir denken, die Wahrheit, die muss auf bestimmte Weise aussehen. No, it looks like this now. Nein, sie sieht aus wie das hier. You feel that? Don't you connect with that? Könnt ihr das fühlen? Könnt ihr, könnt ihr euch nicht damit verbunden fühlen? You feel the connection to this woman? Fühlt ihr die Verbindung mit dieser Frau? And all she's doing is speaking her truth. Und alles, was sie tut, ist ihre Wahrheit erzählen. So continue. The second, yeah, the second is that uh, I want, I want you, Gottfried, to come back to me, to us, and to the family. Ich möchte, dass Gottfried zu mir zurückkommt, zu uns zurückkommt und zur Familie. The, the woman should let him go. Die andere Frau, die Frau sollte ihn freigeben. Yes. And the sound of that. But I know that it cannot be. Ja, und wie klingt das? Sweetheart, what is the sound of that? Herzchen, wie, wie klingt das? Was ist der Klang davon, wieder von dem Gefühl? <laughs> It's very painful. It's just, I know it cannot be, but still is this, I want you to let, to come back. I yeah. want her to let you go. sehr schmerzhaft. Und es ist immer noch das Gefühl, ich will, dass du ihn loslässt. as you start to experience the sound coming up, I would like to invite you just to let it have its own life. Wenn du erfährst, dass da ein, etwas in dir hochkommt, ein Klang, ein, ein, wie sich das anhört, dann lade ich dich ein, das einfach rauszulassen. so much, it also wants its freedom. Auch das will seine Freiheit. I would have liked to give my children the example of a couple that really they can do it. <laughs> They can stay together and all this. Ich hätte meinen Kindern wirklich gern das Vorbild gezeigt eines Paares, die wirklich zusammenbleiben kann. Not always running away again and you run into the old stuff and all this. So let's look at the next one. And the next thing is I want to really let go of my uh, paralyzing uh, uh, over against my own work. Because this is really very bad because I love my work. Das zweite ist, dass ich wirklich meine Lähmung über meine Arbeit loslassen will, weil ich meine Arbeit wirklich gern habe. You know there is plenty of tissue on the yeah. floor also. I love my tears actually on my uh, cheeks. Then it dries away and then it's over. Yeah. so I don't like it. Da unten liegt ein Taschentuch. I don't like them actually. I don't like the tissues because it's a way of stopping it. And they stop when it's over. I mean, they stop anyway. Ich I'm not gerne, the one wenn meine to Tränen über meine Backen laufen, weil sie trocknen einfach und dann sind sie weg. Das Wegwischen mit dem Papier gefällt mir nicht. Also, äh, was sollten sie tun? Ja, Gottfried should us uh, äh, stand by my side and come back. Was er tun sollte, Gottfried sollte an meiner Seite stehen und zurückkehren. Like what you said about your husband, it's the same thing. Like he should care for me, the children should respect me and all this. Es ist ungefähr dasselbe, was du über deinen Mann gesagt hast und deine Kinder oder deine Gedanken über Mann und Kinder. And the thing is, my children do love me very much, but with this uh, guilt around me now, you know, I, I, I, walk like a holy woman, and everybody's guilty. And with this, I, I feel I push them away. And I'm doing it with this pain. Meine Kinder haben mich sehr lieb, aber ich, trotzdem sehe ich, dass ich zurzeit, während ich rumlaufe wie eine Heilige und alle anderen schuldig sind, dass ich sie damit doch auch irgendwie abstoße what I need from them, this sh- uh, Gott will love me and uh, keep the marriage. Was ich nötig habe, Gottfried sollte mich lieben und die Ehe intakt halten. What I think about him is uh, he is egoistic, uh, without uh, gnadenlos. No without mercy. Mercy, merciless. Uh, and he goes, he walks over me ist egoistisch, er ist gnadenlos und trampelt über mich her. But what I can see also that I really love the way he he cares for himself. I mean, I can feel that he is really caring for himself. The trouble is that I feel like I'm on the I don't know upper <laughs> the victim Ja. Was ich wirklich gern habe, was mir wirklich gut gefällt, ist zu sehen, wie er für sich selber sorgt. Das macht er wirklich gut. Nur habe ich dabei das Gefühl, dass ich auf dem äh, Abstellgleis stehe. What I never want to experience again is that I uh, am lost after more than 30 years of living together and that I feel so uh, much paralyzed in my own that I don't want to live to experience anymore. Was war das erste? Uh, that I don't want to be uh, left alone after 30, more than 30 years of living together. Ich möchte nicht allein gelassen werden nach mehr als 30 Jahren des Zusammenlebens und ich möchte nicht mehr diese Lähmung verspüren. Okay, sweetheart, let's start at the top. Okay, wir fangen ganz oben an. So go to the place where someone has left you or you have lost someone, even someone has died. Also geht mal zu dem Ort zurück, wo jemand euch verlassen hat äh, oder jemand ist gestorben. Und wenn ich hier die Fragen stelle, geht nach innen, in euer eigenes Inneres, Inneres für die Antworten. Her answers are of no value to you. Ihre Antworten sind, haben für euch keinen Wert. Go in and find your own freedom. Wendet euch nach innen und findet eure eigene Freiheit. Your own answers, your own freedom. Eure eigene Antworten. Eure eigene Wahrheit. And sweetheart, read the first one again. Also Herzchen, lest, lest das erste noch einmal. I'm angry, sad and disappointed because Gottfried left me and found a new girlfriend. Ich bin sauer, traurig und enttäuscht, dass Gottfried mich verlassen hat und einen, äh, zu einer neuen Freundin gegangen ist. So people should not divorce. Is this what it was, a divorce? Everybody can do what they like, but my husband should not divorce. Right. <laughs> so your husband, has he divorced you? No, we are in the process of, he will. We will get divorced. Husband? your husband should not leave you, is it true? Dein yes. Mann sollte dich nicht verlassen, ist das wahr? Yes. Ja. And what is the reality of it? Und was ist die Wirklichkeit? The reality is that uh, he has left me. Die Wirklichkeit heißt, er hat mich verlassen. So is it true that he shouldn't leave you? Also es ist dann dann wahr, dass der dich, er dich nicht no, verlassen sollte. Nein, er, er, verlässt mich ja jeden Tag. So welcome to the truth. Welcome to reality. Also. It's the truth that'll set you free. Willkommen, willkommen bei der Wahrheit. Willkommen bei der Wirklichkeit. Es ist die Wahrheit, die dich befreien wird. You hold, you attach to a lie and it doesn't match your nature. Du hältst an einer Lüge fest und sie passt nicht zu deiner Natur. It opposes your nature in that moment. Sie widersteht, widerstrebt deiner Natur in diesem Moment. And that is your suffering. Und da kommt dein Leiden her. How does it feel when you lie and you think, you attach to the thought, he is not supposed to leave me? Wie fühlt sich das an, wenn, während du lügst und du denkst, dass du an diesem Gedanken festhältst, er sollte mich nicht verlassen? He should be here. Er sollte jetzt hier sein feel it. Fühl das mal. Feel what it feels like to argue with what is. Fühl mal, wie sich das anfühlt, wenn man sich mit dem, was ist, anlegt. I am always having a story, that I know. This is how I love how you don't answer the question. Ah, I don't. Ah. <laughs> ich habe immer irgendeine yeah. Frage, das weiß ich. Mir, yeah. Ich finde es prima, wie du die Antwort vermeidest. Also. How does it feel when you wake up in the morning and you have the, you attach to the story he should be here? It Feels very bad. Wie fühlt sich das an, wenn du morgens aufwachst und du hältst an Gesch Geschichte fest? Er sollte jetzt hier sein. I have to go. And then how do you how do you live when you hold this story? Wie lebst du, während du die an dieser Geschichte festhältst? Feeling that. Und very heavy. Sehr schwer. Living is heavy. I, I have to really kick myself into it. Ich muss mich wirklich zwingen. That's what it's like to live in a lie. So, so ist das eben, wenn man in einer Lüge lebt. To live a lie. Wenn man eine Lüge lebt. And there's only one lie we live. We believe the story arising in the moment. Und es gibt immer nur eine Lüge, die wir leben. Wir glauben nämlich der Geschichte, die gerade im Moment auftaucht. It is like riding a car with the brakes uh, like this. Uh Äh, so it's Für mich ist es wie ein Autofahren, während die Handbremse angezogen ist. So how do you treat your children when you're riding as a car with its brakes on? Wie behandelst du deine Kinder, während du wie ein Auto fährst mit angezogenen Bremsen? How do you treat your children? How do you live with them and talk to them when you are attached to the belief your father should be here? Wie lebst du mit deinen Kindern zusammen, Wie behandelst du sie, wenn du an dieser Überzeugung festhältst, euer Vater sollte im Grunde genommen eigentlich hier sein? I don't treat them well. Ich behandle sie nicht gut. And how does that feel? Not good at all. Wie fühlt sich das an? Gar nicht so gut. Can you see? Can you tell me one benefit other than suffering? One benefit to attaching to this story. Kannst du mir einen Vorteil nennen, den es hat, an dieser Geschichte festzuhalten, außer dass du davon leidest? He should not leave. Er sollte nicht gehen. There is none, I think. Da gibt keinen, denke ich. In my experience for 12 years. Ach, das ist auch meine Erfahrung, die letzten zwölf Jahre. You get something from holding the story. Aber das Festhalten an der Geschichte. Pain and suffering and what else? Das bringt dir Schmerz, Leiden und was noch? More pain and suffering. Noch mehr Schmerz und mehr Leiden. In 12 years with thousands of people I've never heard one reason to hold this story except for pain and suffering. That is its purpose. In der ganzen Zeit habe ich keinen anderen wirklichen Grund gehört dafür, außer Leiden und Schmerz zu bringen. Das ist nämlich auch sein Zweck. So how would you live without the story? Ohne die Geschichte, wie sähe dein Leben dann aus? how would you live without this story? Wie würdest du leben ohne diese Geschichte? Light like a feather. I like this idea. <laughs> Have to be happy all the time. Leicht wie eine Feder. Ja, du müsstest die ganze Zeit glücklich sein. <laughs> You would have to be present with yourself. Du müsstest gegenwärtig sein mit dir selbst. Joy. Freude. Let's turn this around. Wir drehen das mal um. Which one you mean? The first one. Welchen soll ich umdrehen? Den ersten. <coughs> I'm angry and saddened at me. Yeah, I'm angry. I'm I'm happy. No, I'm ich angry and saddened at me. Traurig und böse mit mir selbst. I'm angry and sad with myself and disappointed with myself. And then how does it? Keep reading, just the way you wrote it. I'm angry and sad and disappointed with myself because he left me. Because I left me. Because I left me. I am Ich ah, ärgerlich, traurig und enttäuscht von mir selbst, I weil ich mich selbst verlassen habe. In with this story. Mit dieser <coughs> Geschichte. I left myself with building up this story, thinking you, these. You left thoughts. yourself. Do you know about the three kinds of business? Yes, you told me. Yes. Hast du schon mal von den drei Arten von mhm. Angelegenheiten gehört? Ja, du hast mir erzählt. Also meine, deine und Gottes. <laughs> so, you go into his business, you leave yourself. Also, jedes Mal, wenn du dich bei seiner Angelegenheit befindest, ver ver ver Falleste du dig själv. To mentally tell the story of him is to leave yourself. Gedanklich die Geschichte von ihm zu erzählen bedeutet dich selbst zu verlassen. That's how you divorce yourself. Auf diese Weise scheidest du dich von dir selbst. I tell the story of my husband should be here. Während ich die Geschichte erzähle, mein Mann sollte jetzt hier sein. To keep me from being here with you. um mir vorzuenthalten, hier einfach mit dir zu sein. This is reality. Das ist die Wirklichkeit. Woman sitting in chair with friend. Frau, die im Stuhl sitzt mit Freund, Freundin. That's the purpose of a story to keep me from you. Und der Zweck der Geschichte ist, mich von dir fernzuhalten. Now. Im Jetzt. One with. Im Jetzt eins mit. What is? Dem was ist. Can you see a benefit of dropping the story? Kannst du irgendeinen Vorteil erkennen, der darin läge, die Geschichte loszulassen? This lie? Diese Lüge. Yes. Ja. I, maybe first time I can I really meet people because so far I can feel that this story is always between me and the people. That's its purpose. Also das yeah. kann ich jetzt zum ersten Mal wirklich sehen, auch dass die Geschichte immer zwischen mir und anderen Menschen steht. Ja, das ist jetzt weg. the story is your attempt to keep you from the awareness of love. Die Geschichte ist dein Versuch, dir die Bewusstheit, die Aufmerksamkeit der Liebe vorzuenthalten. I don't love my husband. I don't see him. I'm here with you now. Ich habe meinen Mann nicht lieb, ich, ich sehe ihn gerade nicht, ich bin jetzt gerade mit dir hier. You're the one I am to love. Du bist derjenige, den ich lieben sollte. Wholly, fully and completely. Und zwar ganz, vollständig und total. You are that that I am. I don't see a husband. Du bist das, was ich bin. Ich, ich sehe gerade keinen, keinen Ehegatten. Das, so ist es einfach. Now it comes to my memory that uh, with this big story, um, again, I have given some sacrifice to my mother. Uh, she, uh, what she told me about life. When I was a child, I was very open to, to pick it up, and uh, this with one day one man will come and this story, and there must be something like I feel now I must not, I'm not allowed anymore to, to make contact with anyone. And this is the story in between. So uh, now this really gives me <laughs> freedom that I feel, okay, I meet whoever is there. And not uh, focus only on this one, and the others are only here somewhere. So your mother gave you the story? Yes, this is uh, the old story about marriage. So your mother gave you this story? Translate first. Yeah. Ähm, ich fasse kurz zusammen, es hat sie erinnert an, an äh, eine Geschichte, die sie mit ihrer Mutter hatte und an Geschichten, die älter, die davon handelten, die von Beziehungen handelten und die irgendwie dazwischen steht. So dass du dich, dass sie sich nicht mehr in, nach, in Beziehungen öffnen, zu anderen Öffnung kommt. nee, ich das, das ist, ich sag's, find, ja, dass meine Mutter mir als Kind so beigebracht hat, dass eben irgendwann mal ein Mann kommen wird, den wirst du lieben und dann geht, ah, geht ja. diese Tunnelsache, ja, dann musst du immer nur zu dem mhm. und immer nur der und jetzt, wo sie spricht, da merke ich plötzlich, Mensch, mit dieser Trennung habe ich so diese fixe Idee, jetzt darf ich gar niemand mehr angucken, weil jetzt ist der Mann weg, den ich äh, also so gläubig übernommen habe von meiner Mutter, äh, weil die war schon nett und was sie mir erzählt hat, dachte ich, ist okay. Gut, die, die, Frage ist jetzt, deine ja. Mutter hat dir das beigebracht. Ja, und das merke ich jetzt. Das ist die Frage, die Katie gestellt hat. Ja, jetzt kann ich. Sie fragt dich, deine Mutter hat dir das beigebracht. Yes. So turn it around. Also dreh das jetzt mal um. My mother gave me the story. Meine Mutter gab mir diese Geschichte. I gave myself the story. Yeah. Ich gab mir. I gave myself the story. Ah, ich ja. gab mir die Geschichte selbst. I gave myself the story. Ich Mother gives nothing. Mutter gibt überhaupt nichts. Uh -huh. Aha. <laughs> Uh-huh. Is this true? Yeah. Ist das wahr? Is this really true? Music is nothing. Mutter gibt gar nicht. So this is very beautiful. I have three children. <laughs> I thought I had given so much to them, oh God. Ah, das ist sehr schön. Ich habe yeah. nämlich drei Kinder und immer gedacht, ich hätte denen so viel gegeben. Oh God. Yeah. Mother gives nothing. So I picked the story right from the beginning. I know. Let's look at the next. The second. Uh, God, Godwit should come back to me, to us and to the family. Is that true? Zweite, Gottfried sollte zu mir, zu uns und zur Familie zurückkehren. Can ist das you, wahr? Can you really know that that's true? Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? No. There's something much higher than that. Es gibt etwas, was ganz, was sehr viel höher steht als das. What is? Nämlich das, was ist. Yeah. These stories would keep you from the awareness of that. Diese Geschichten sollen dich einfach nur von der Bewusstseinheit fernhalten. Actually, you have been spared. In Wirklichkeit bist du eigentlich verschont worden. There's only good. Es gibt nämlich nur Gutes. My son lost this very big contract. Mein Sohn, der äh, hat einmal diesen riesen Kontrakt, äh, Vertrag verloren. And he called me and he said, Mom, I am so excited. Und er hat mich gerufen, er hat angerufen und hat zu mir gesagt, Mutter, ich bin so aufgeregt. I lost this wonderful contract. Ich habe diesen großen Vertrag, wunderbaren Vertrag verloren. Can you imagine what is going to happen that is better than that? Kannst du dir vorstellen, was jetzt passieren wird, was noch besser ist als das? <laughs> And he was right. Und er hatte recht. Mhm. He's always right. Weil er immer recht hat. When he is a lover of what is. Wenn er einer ist, der das, was ist, lieb hat. He knows he has been spared. Er weiß, er ist verschont worden. So let's hear that one again. Also, lesen Sie das nochmal vor, bitte. What is written here? Yes. I want that Gottfried comes back to me, to us and to the family. Ich möchte, dass Gottfried zurückkommt zu mir, zu uns und zur Familie. You attach to that story because you get something. What is it? Du hältst an dieser Geschichte fest, weil du etwas davon erwartest, weil du etwas bekommst. Was ist das? what I get from this. You attach to the story because you get something. Du hängst an dieser Geschichte fest, weil du etwas bekommst. Feel it. Fühlst dir an. How does it feel to hold that story? Wie fühlt es sich an, an dieser Geschichte festzuhalten? something like, uh, like, like if I macht, also mm -hmm. ich power, mhm. what is it? Control. Dominance. Mm -hmm. Dominance, mm-hmm. control. Dominance and control. Like my way. Yeah. I want es fühlt sich so an, way. hätte ich da irgendeine Kontrolle oder eine Macht, um es nach meinem Willen einzurichten. And how do you talk to him? And how do you talk to your children? And how do you live? Und wie redest du mit ihm? Und wie redest du mit deinen Kindern? Und wie lebst du? When you're dominant. Während du mächtig bist. Bitter in the story. und enttäuscht und bitter in dieser Geschichte. I'm not honest. Bin nicht ehrlich. Because on the surface I am like friendly and deep down I have this I'll get you. An der Oberfläche bin ich freundlich, aber ganz tief innen habe ich das Gefühl, von dich kriege ich noch. And look who you get. huh? <laughs> ja, und guck, and look who you get. Und guck, guck dir mal an, wen du kriegst. You get you bitter. Ah. Und du bekommst dich selbst, aber ja. als bittere Person. So, can you see a benefit of dropping the story? Yeah. Also kannst du irgendeinen Vorteil sehen, diese Geschichte loszulassen? Everyone would be free in the family. Everybody. Turn it around. Jeder in der Familie wäre frei. Dreh das mal um. turn it around, I would be free in the family. I would be free in the I would be free in the family. Ich wäre frei in der Familie. Whose business is your children's freedom? Theirs. Wessen Angelegenheit, Angelegenheit ist die Freiheit deiner Kinder? Deren. Let's turn the whole sentence around. Also lass uns den ganzen Satz jetzt mal umdrehen. All of number oh, two. I want that I come back to myself. Ich möchte, ich möchte, dass ich zu mir zurückkehre. To myself. Yes. And there's another turnaround. Gibt noch eine Umkehrung? See if you can find it. In this thing? Yes. Probier die mal zu finden. I want that I come back. Ich möchte, dass ich zurückkehre. I come back to myself. That's the only thing I can see at the moment. There's one more. Es gibt noch eine, eine weitere Umkehrung. To reality? What no, just put another name in there. Setz mal einen anderen Namen ein. Gottlieb cause I want that I come back. I want that I come back to Gottfried. Ich möchte, dass ich zu Gottfried zurückkehre. Hmm. I really love this man. Yeah. I know what you. I understand what you say. I really want him to be happy. It. Yeah. I have den man. wirklich sehr lieb. Ich weiß, was du meinst. Und ich möchte auch, dass er glücklich ist. Ja. I say it again. Sag's noch einmal. I really want him to be happy. I have given no, him a hard time. Let's, just turn this around. I want to come back to Gottfried. Yes, and just feel it. Ich möchte zu Gottfried zurückkehren. Und das fühl mal an. <sighs> Hmm. Hmm. That's the healing. Das ist der Heilung. My daughter was very angry at me. Einmal war meine Tochter, Tochter sehr böse mit mir. She hung up the phone. Sie hat das Telefon aufgelegt. And she called me back right away. Aber sie hat mich direkt nochmal angerufen. She said I did the inner work. Sie sagte, ich habe die innere Arbeit gemacht. And I am so happy. Und ich bin so glücklich. I found out there is nothing you can do to keep me from loving you. Ich habe herausgefunden, <laughs> dass es nicht etwas was du tun könntest, um mich davon abzuhalten, dich zu lieben. Hmm. What I say is no one can keep me from loving them. Und was ich behaupte ist, dass niemand es hinkriegt, mich davon abzuhalten, ihn zu lieben. That's my job. Weil das ist mein Job. And that's what you've been doing. Und das ist was auch was du gemacht you've hast. attaching to stories to keep you from the awareness of love. Du hast dich an Stories festgeklammert, um dir die Bewusstheit, die Aufmerksamkeit der Liebe vorzuenthalten. This great love within you for this husband and father of your children for 30 years. Diese riesige Liebe in, in deinem Inneren für diesen Mann und diesen Vater deiner Kinder. And to pretend you don't want his happiness. Und so zu tun, als ob du sein Glück nicht wolltest. I can close my eyes and see my husband in the arms of a woman loving him and I want this. Ich kann meine Augen schließen und meinen Ehemann sehen, wie er in den Armen dieser anderen Frau geliebt wird. If this is what he wants. Und ich kann das wollen und dafür sein, wenn es das ist, was er will. Nothing less. Nicht weniger. Her body, your body, what's the difference? <laughs> Ihr Körper, dein Körper. Wo ist der I Unterschied? I would have loved to be the one. <laughs> How selfish of you. Feel it. Aber ich möchte derjenige sein. Wie egoistisch von dir, fühl mal. <laughs> It's like, I want you to be with me whether you like it or not. <laughs> Das heißt nämlich, ich will, dass du bei mir bist, ob es dir gefällt oder nicht. And by the way, I love you. Und übrigens liebe ich dich <laughs> auch. No, I mean really, I love you. Nee, aber, aber jetzt mal ehrlich, wirklich. Uh-huh. Ich liebe dich. But be with me, even if it's not what you want. aber sei doch bitte bei mir, sogar wenn es nicht das ist, was du wirklich willst. That doesn't look like love. It das doesn't feel like love to me. Das sieht nicht wie, wie Liebe aus. Das fühlt sich auch nicht wie Liebe an. Inside of me. Für mich, in meinem Innern. And the way we live this work is to live the turnaround. Und die Art und Weise, wie wir die Arbeit leben, ist diese Umkehrung ins Leben zu bringen. And you go home and you tell your children. Und du kehrst nach Hause zurück und du kannst deinen Kindern erzählen. And you tell your husband. Und dein Mann. I am so happy you are with this woman. I love you. <laughs> ich bin so froh darüber, dass du mit dieser Frau zusammen bist. Ich liebe dich. I've been looking at me and this is what I found. Ich habe mich selbst mal gut betrachtet und das hat das habe ich gefunden. And I am so touched by this love I feel within me. Und ich bin so berührt von der Liebe, die ich in mir selbst gefühlt habe. How can I serve you? Wie, was kann ich für euch tun? Let's look at the next one. I want to let go of my um, para para being paralyzed about my own work. Ich möchte die Lähmung, die ich über, mit meiner Arbeit habe, loslassen. So where you have by my own work there put my thinking. Da, wo deine Arbeit steht, setz da mal mein Denken ein. And read it again. Und lies es dann noch einmal. Yes, I wish to let go of my thinking. Ja, ich möchte gerne mein Denken loslassen. Read it the way you wrote it. Lies es so, wie es da steht. I want to let go of my thinking. That paralyzes me. Ah, ja, ja, ja. Par about the thinking that paralyzes me, yes. Ich möchte das Denken loslassen, was mich lähmt. No husband or wife or lover has ever paralyzed you when they left. Niemand, keine Ehemänner oder kein Liebhaber, hat dich jemals gelähmt im Moment, dass er dich verließ. You tell the story of what that means and you paralyze you with terror. Du erzählst die Geschichte darüber, was das zu bedeuten hat und mit, dieser, mit diesem Terror lähmst du dich. And depression. Und, mit der, und dann Aha. Depression. Attachment to the story arising. Anhaftung an der Geschichte, die gerade aufsteigt. That is how you paralyze you. Das ist, womit du dich lähmst. You had a dream. Du hattest einen Traum. A child story. Ah, eine Geschichte eines Kindes. And he moved away. And your story had to come to an end. Und er hat sich entfernt und dann musste die Geschichte aufhören, musste zu, zu, zum Ende kommen. He only interfered with your story, nothing less. Alles, was er gemacht hat, ist in, der, in deine Geschichte zu, zwischenzufunken. Yeah. He is supposed to stay there like an actor to play out this play you have going. Und sollte er denn bleiben als als Akteur, als Schauspieler in diesem Schauspiel, was du aufgeführt hast? The script. In diesem Buch. Many of us marry people we don't even care about. Viele von uns heiraten Leute, die uns eigentlich sogar egal sind. To make the story real um die Geschichte <laughs> Wahrheit zu geben, um der Geschichte Wahrheit zu verleihen. All of us in the dream. In the Alle von uns tun das im Traum. So let's look at the next one. God, Gottfried should stand by my side and come back. Hopeless. Der nächste ist, Gottfried sollte an meiner Seite stehen und zurückkehren. Hoffnungslos. No, I should stand at my side. Ich sollte zu, mir zur Seite stehen und zu mir zurückkehren. Yes. You are the one you've been waiting for. Du bist der, auf den du gewartet hast. You come back. Yes. Komm du zurück. Back to myself. You think it's so easy for him to come back? You come back. Wenn du denkst, es wäre so einfach für ihn zurückzukehren, komm du erstmal zurück. Every time you mentally go into his business, you're going to feel that. Jedes Mal, wenn du gedanklich dich bei seiner Angelegenheit aufhältst, dann wirst du das fühlen. Come back to the friend, to the heart. Kehr zurück zum Freund, zum Be Herzen. Where you are beautifully. Da zu sein, wo du wirklich Happily out of the story. in Schönheit und Freude außerhalb der Geschichte sein kannst. It's the story from hell. Also ist die Geschichte der Hölle. Its purpose is to keep you from your nature. Der Zweck dieser Geschichte ist, dir deine eigene Natur vorzuenthalten. It's all been a misunderstanding. Und es war nur ein Missverständnis. If I think my husband should be here, I could feel great sadness and depression. Wenn ich denke, dass mein Mann hier sein sollte, dann kann ich große Trauer und Depression verspüren. But because this work brings awareness. The story rises, my husband should be here. Aber weil diese Work die Bewusstheit darüber bringt, dass die Geschichte gerade aufsteigt, die sagt, mein Mann sollte hier sein. And I would only experience laughter. It's a joke. Und dann möchte ich eigentlich, könnt, würde ich eigentlich nur noch Gelächter erfahren, weil es nämlich ein Witz ist. I don't see him. My husband should be here. I don't see him. Mein Mann sollte hier sein. Ich sehe ihn aber nicht. What arises is a comedy show. Was aufsteigt, ist nichts als eine Comedy Show. It's all been a misunderstanding. Und es hat, es war, das Ganze war nur ein Missverständnis. And you hear this joke a few times. Wenn du den Witz dann ein paar Mal gehört hast. And you don't even notice that. Dann fällt er dir gar nicht mehr auf. It's called a quiet mind. Und das nennt man einen ruhigen, stillen Geist. My husband should come back. Laughter. Mein Mann sollte. should come back. Slight interest. <laughs> It was a good story. Mein Mann sollte zurückkehren. <laughs> Gelächter. Mein Mann sollte zurückkehren. Noch das geringste Interesse. Das war eine gute Geschichte. It's just a story. Aber nur eine Geschichte. The story was nothing more than an attempt to keep you from the awareness of the love that you are. Die Geschichte war nichts anderes als ein Versuch, dir die Bewusstheit dessen, was du bist, vorzuenthalten. Lass uns mal den nächsten anschauen. What I need from them is uh, that they should love me and uh, keep the marriage. Was ich von ihnen brauche, ist, dass sie mich lieben sollen dass er, er mich, er mich er lieben mich, sollte ja. und die Ehe intakt halten sollte. Hm. And whose business is it who you marry? Und wessen Angelegenheit ist es, wen du heiratest? This is my business. Das ist meine Angelegenheit. Whose business is it who he marries? Wessen Angelegenheit ist es, wen er heiratet? Seins. So you would give him what you would give yourself. Also möchtest du ihm geben, was du dir selbst geben möchtest. Let's turn it Also dreh's mal um. What I need is that I love myself. Was ich wirklich brauche, ist, dass ich mich selbst liebe. Uh, is with a marriage? I don't know how I can turn it around. Marry yourself. I marry myself. Wie soll ich das mit der Arbeit, mit der Hochzeit, mit der, Ehe. Ehe umdrehen? <laughs> so I get married to my own self. <laughs> Heirate dich selbst. Finally, I get married Endlich. to my own self. Endlich werde ich mit mir selbst, mit meinem eigenen Selbst vermählt. <laughs> Marriage to another is nothing more than the metaphor of that. Die Ehe mit einem anderen ist eigentlich nichts mehr als eine Metapher, genau dafür. It's like an apparent macro that mirrors back, or the macro that mirrors back the Micro, you. Es ist nichts anderes als ein, ein scheinbares Makro, was das Mikro widerspiegelt. We had we have people in the work that marry each other. And they do the vows with themselves first at the ceremony. Wir haben Leute innerhalb der Work, die einander die Ehe versprechen oder in die Ehe, in Stand der Ehe eintreten und die geben sich erst selbst den Eheschwur. And then they marry the other. Und dann heiraten sie den anderen. Yes. And the way that they do that is they tell what they would like for the other. Und wie sie das tun ist, dass sie aussprechen, was sie für den anderen gerne hätten. And how they would support that. Und wie sie das unterstützen möchten. You can only marry yourself. It is the only love affair that's true. Du kannst dich nämlich nur selber heiraten, weil das die einzige Liebesaffäre ist, die wahr ist. <laughs> I love my husband with all my heart. Ich liebe meinen Mann mit, aus ganzem Herzen. He is my heart. I love him as myself. Er ist mein Herz. Ich liebe ihn wie mein Selbst. And he tells the story about how that is not true. Und er erzählt die Geschichte darüber, wie das nicht stimmen kann. He loves his story. Er liebt seine Geschichte. And I love that he loves his story. Und ich liebe es, dass er seine Geschichte liebt. Now the next one, five. What I think about them, about Gottfried, he is egoistic. merciless and steps over me. Gottfried, wenn ich über ihn denke, er ist egoistisch, gnadenlos und geht einfach über mich hinweg. Is it true he steps over you? Ist das wahr, dass er über dich auf dir trampelt oder über dich hinaus? He's not here, so he's not going over me. Er ist nicht hier gerade, also geht er nicht über mich hinweg. And give me an example in your story where he ever did step over you? What's an example? also gib mir mal ein Vorbild in der, aus deiner Geschichte, ein Beispiel, wie er jemals über dich her, über dich weggegangen ist. So he steps over you, is it true? Also, er geht über dich hinweg, ist es wahr? Hm. And how does it feel to attach to that lie? Wie fühlt sich das an, an dieser Lüge festzuhalten? Not good. Nicht gut. Something that opposes your pure nature doesn't ever feel good. Etwas, was deiner puren Natur widerstre widerst sich widersetzt, fühlt sich niemals in Ordnung an. It's like a piano note that's off. Es ist wie eine Klaviernote, die daneben ist. It loses a certain resonance. Die eine bestimmte Schwingung verliert. That's what a feeling is. Und das ist ein, ein Gefühl. It says, take a look at your mind. It is off. It's opposing reality. Und seine Botschaft ist, guck dir deinen Verstand an. Er ist gerade daneben, er widersetzt sich der Realität. Until you are a, a lover of reality, you have no God. Bevor du nicht die Wirklichkeit lieb hast, hast du keinen Gott. Bist du gottlos. And when you are a lover of what is, you meet God. Und sobald du ein jemand bist, der die Wahrheit, der, der das, was ist, lieb hat, and in that moment there's a merging. Dann begegnest du Gott und in dem Moment gibt es ein sich verbinden, ein sich vereinen zur Einheit. And these attachment to these stories is how you keep from realizing you have already merged. Und das Anhaften an diesen Geschichten ist das, was du benutzt, um dir vorzuenthalten, dass du erkennst, dass du schon dich verbunden hast. So, attachment to story, godless. Also, Anhaften an einer Geschichte, gottlos. And if you have some stories that you really like, und wenn du irgendwelche Geschichten hast, die, die dir wirklich lieb sind, you get a happy effect, äh, die euch einen glücklichen Effekt besorgen, keep them. Dann behaltet sie. If you have some that hurt, do the work. Habt ihr welche, die euch wehtun? macht, die, if you think it would serve. macht die Arbeit drauf. Wenn ja. ihr denkt, dass es euch hilft. I can feel now that this is part of my dominance program. And it's not very good. Ich kann gerade fühlen, dass es ein Teil meines, meines Machtprogramms äh, darstellt und das fühlt sich nicht besonders gut an. It's not who you are. It's not what you are. Weil es nicht das ist, was du bist. You're a servant of what is, a lover of what is. Du bist ein Diener dessen, was ist. Ein Liebhaber. Du bist nicht der mächtige Dominante, die mächtige oder Dominante, die das versucht zu ändern auf hoffnungslose Weise. You lose and in that is the winning. Du verlierst und darin liegt der Gewinn, das Gewinnen. You cannot oppose what is. Du kannst nämlich dessen, was ist, nicht widerstreben und dabei gewinnen. Ich liebe das. God, God, God. I always had a clear vision of love. I mean, how it is, how it has to be lived, how it can be lived. Love is that that lives unattached to a story. Ich hatte immer eine klare, klare Idee davon, was Liebe ist und wie sie gelebt werden sollte. It's what you are without a story. Aber Liebe ist das, was losgelöst ist von allen Geschichten. Es ist das, was du wirklich bist, ohne eine Geschichte. So turn this around. Also dreh das mal um. I am egoistic, uh, merciless, and I walk over other people. Especially God. Ich bin egoistisch, gnadenlos und ich gehe über andere Leute hinweg, vor allen Dingen über Gottfried. It's really mean. You can feel in a way. Es ist wirklich böse, so wie ich das im Moment fühle. So you you notice that you're doing this to your children or Godfrey or anyone. You notice and stop. Also wenn dir auffällt, dass du es wieder tust gegenüber Gottfried oder deinen Kindern, dann halt einfach an. For your peace. for your sake. Für deinen Frieden und für dein Bestes. Not ours. Nicht das von uns. You don't have the power to affect us. Du hast die Macht nicht, uns zu beeinflussen. To hurt us or to help us. Uns weh zu tun oder uns zu helfen. But what you project as harm, you need to stop for you. Aber das, was du als äh, rausprojizierst, was schädlich ist, das solltest du für de, zu deinem Besten anhalten. It's only you you hurt. Weil du nämlich nur dir selbst wehtust. Or help. Oder hilfst. It comes to me to give my husband a gift. Um, ähm, es kommt mir auf, meinem Mann ein Geschenk zu machen. And I do it. Und dann tue ich's. He doesn't even have to recognize it. Er braucht es noch nicht mal mitkriegen. He has nothing to do with it. Weil er gar nichts damit zu tun hat. I do it for my sake. Ich tue es für mein Bestes. I am playing in pleasure. Und ich, ich, ich spiele in dem Vergnügen. The next one. The next. One. Uh, what I don't want to experience again is that uh, I and being left after more than 30 years of living together. Was ich nie wieder erfahren will, ist, dass ich, dass ich verlassen werde nach 30 Jahren Ehe oder Zusammenleben. You could attach to this story again. Du könntest wieder an der Geschichte anhaften. And I say, good, good. It can put you back into your inner work. Und ich sage, sehr gut, gut. Es bringt dich, kann dich nämlich wieder zurückbringen zu deiner inneren Arbeit. Because there is no problem that's real. Es gibt nämlich kein Problem, was wirklich wäre. There is no problem that is true. Kein Problem, was was wahr ist. So read this again, the way you wrote it, and also, say I am willing. Also lies es bitte noch einmal, so wie du es aufgeschrieben hast, aber sage, ich bin bereit. I'm ready. I'm willing. I'm willing to accept that I am being left after more than 30 years of living together. <laughs> I don't know if I lived so long. <laughs> ich bin bereit, yeah. wieder zu erfahren, yeah. dass ich nach 30 Jahren Zusammenleben verlassen werde. Ich weiß aber nicht, ob ich so alt werde. <laughs> I look forward to. Also ich freue mich drauf. Read it again. I look yes, forward I look forward to being left after so many years of living on. Ich freue mich darauf, wieder verlassen, verla ich freue mich darauf, verlassen zu werden, nach so vielen Jahren des Zusammenlebens. It is not people you come to understand. Es sind nicht Menschen, die du verstehen wirst. It's your thinking that you come to understand. Es ist dein eigenes Denken, das du beginnst zu verstehen. That's all that's possible. Das ist nämlich nur das ist möglich. But I don't want to experience again that I feel paralyzed. I'm willing. I'm willing to feel again that I'm paralyzed. Ich will nie mehr wieder erfahren, gelähmt zu sein. Ich bin bereit, wieder zu erfahren, gelähmt zu sein. I look forward to. I look forward to experiencing again that I feel paralyzed. Ich freue mich darauf, wieder zu erfahren, gelähmt zu sein. That is the time to pick up the paper and bring the story into the material world. Das ist die, der Zeitpunkt, an dem du das Papier zur Hand nehmen kannst und die Geschichte auf, auf Papier in diese physische Welt hineinschreibst. Where you can investigate it while it is still. Dahin, wo du es untersuchen kannst, während es verbleibt. And see what's left. Und du nachschauen kannst, was noch übrig ist. Um diese Story herum. This is a precious story. Das ist eine wirklich wertvolle Geschichte. To undo. Yeah. Um sie ungeschehen zu machen, loszulassen. It means if you lose a child or they leave, no, no suffering. Das heißt nämlich, wenn du mal, wenn du ein Kind verlierst oder sie verlassen dich, dass du dann nicht zu leiden brauchst. Das heißt, wenn dein Haus abbrennt, da ist kein Leiden. This work is truly the end of suffering for those who are lovers of truth. Diese Work ist ganz wirklicherweise das Ende des Leidens für diejenigen, für diejenigen, die die Wahrheit lieb haben. Nothing terrible has ever happened and nothing terrible ever will happen. Nichts Schreckliches ist jemals geschehen und nichts Schreckliches wird jemals geschehen. and if this is not your experience, the work can serve that if you say so. Und wenn das nicht eure Erfahrung ist, dann kann jedoch die Work dem dienen, wenn ihr das so wollt. Who would like to do the work? Wer würde gerne die Work machen? Good. over here. Well, this one's new, Wolfgang. Let's move over here. I'd like everyone to have the experience. Er ist neu. Ich möchte, dass er das ist. Welcome here. Ähm, Willkommen da. Ja, ich habe gerade die Gegengeschichte von dieser Frau, die vor Mittag noch dran war. Äh, ich habe meine Familie verlassen. I've just uh, the opposite story of the lady who was there this morning, whose husband had left her. I have left my family. Yes. Yeah. Good that you would sit here. Gut, dass du da sitzt. Yes. So, sweetheart, let's hear the story. Also, sweetheart, lass uns die Geschichte hören. Ähm, ja, für mich war es einfach so, dass ich für mich nicht anders können habe, als zu gehen. Well, for me it was like that, that I couldn't do anything else but going. ja. Living? Äh, jetzt ist es so, dass nach zehn Jahren. Now after ten years have passed. Äh, meine Ex-Frau mir nicht verzeihen kann. My former wife cannot uh, forgive me. Äh, unser jüngster Sohn, der zwar schon 19 ist, Our youngest son, who's already 19, äh, ist immer wieder Grund dafür, dass wir miteinander Kontakt haben. is uh, again and again he's the reason uh, for us having contact again. Mhm. Und ich spüre immer wieder, dass äh, egal was ist, auch das Versagen des Sohnes äh, meine Schuld ist. And it- again and again I feel that also if my son is uh, having a failure, it's my, uh, mm. it's on me, it's my guilt. That's on. Yes. So let's hear what you've written. Lass uns hören, was du aufgeschrieben hast. Ich bin traurig darüber oder enttäuscht, dass Rosemary I'm sad or disappointed. Nach zehn Jahren Trennung immer noch nicht bereit ist, mir zu verzeihen. That Rosemary, after ten years of uh, separation, is not yet uh, willing to forgive me weil ich aus dieser Beziehung, aus dieser Familie gegangen bin. Uh, that I have left the family and the relationship. Good. So, whose business is your forgiveness? Uh, wen geht es an, wem du verzeihst? Whose business is it ist if you forgive or not? Wessen Angelegenheit ist es, uh, wem du vergibst? Meine. Mein. So whose business is her forgiveness? So wem geht's an oder wessen Angelegenheit ist es, wem sie verzeiht? Nicht meine. Not mine. <laughs> I love that you noticed. Ich liebe es, dass du das bemerkt hast. So how does it feel when you mentally go into the story of her? So wie fühlt es sich an, wenn du in deinem Geist ihre Angelegenheit and hineingehst. Her, and her forgiveness. Und in, äh, in ihre Vergebung. Äh, wenn ich nicht direkten Kontakt habe, ist es okay, geht es mir gut. If I'm not in a direct contact with her, it's okay, then I'm fine. Mm-hmm. Does it feel comfortable to mentally go into her forgiveness? Fühlt sich äh, bequem und gut und äh, angenehm an, wenn du in deinem Geist in ihre Angelegenheiten gehst? into the business wenn du deine Gedanken bei ihr einmischt. Ich glaube nicht, dass ich mich sehr einmische dort. I don't believe that I'm much in her business. And when you are, when you have the thought, she should forgive me, how does that feel? Aber wenn du es tust, wenn du diesen Gedanken hast, sie sollte mir vergeben, wie fühlt sich das an? Mir macht es einfach traurig, dass es nicht möglich ist, äh, jetzt wiederum nach so vielen Jahren einen Kontakt herzustellen, eine Beziehung. It makes me sad that after all these years it's not possible to have a relationship and to have good contact. How does that feel? Wie fühlt sich das an? What do you do to What do you Uh, how do you? Uh, yeah, how are you with her when you hold the belief she's supposed to forgive you? Wie gehst du mit ihr um, wenn du dies, diesen Gedanken hast, sie sollte dir vergeben? How do you live when you hold the belief she should forgive? Wie lebst du, wenn du diesen Glauben hast, diese Überzeugung hast, sie sollte dir vergeben? How do you talk to her? How do you? Wie sprichst du mit ihr? stehe jetzt einfach an. Äh, ich weiß nicht recht, was, ja, was wirklich die Frage ist. I don't really understand the question. How do you treat her when you want forgiveness? Wie behandelst du sie, wenn du möchtest, dass sie dir verzeiht? Liebevoll. Full of love. Loving. Hm. ich möchte dir, ich glaube, alles, was sie ist, ich möchte dir einfach einmal zeigen können, dass ich sie, ja, liebe. All that I want is I would like to show her that I love her. And whose business is it what she sees? Und wem seine Angelegenheit ist es, was sie sieht? Ihre. How do you, how do you act when you want her to see your love? Wie benimmst du dich, wenn du möchtest, dass sie deine Liebe sieht? So wie ich bin. So, so as I am. Yeah. I act as I am. Ich kann es nicht beeinflussen. I cannot uh, influence it. Yes, that's true. Ja, das stimmt. You can't. Du kannst es nicht. Ja, aber trotzdem begegnet es mir immer wieder, wenn äh, unser Sohn irgendwelche Auslöser liefert dass wir am Telefon dann ja, gegeneinander gehen. And still it's happening when uh, the son is giving us some reason that at the phone that uh, there is uh, was passiert am Telefon? Dass wir gegeneinander gehen, ah, dass wir uns uh, angreifen. That we are attacking each other on the phone. So you attack her because you want what? Also greifst du sie an, weil du was möchtest. Weil ihr Kontakt zu ihr möchtet. I would like to have a contact with her. Whose business is it who she contacts? Wem seine Angelegenheit ist es, mit wem sie Kontakt hat. Ihre. <laughs> Her. Ich weiß das. I know it. This is hopeless. Das ist hoffnungslos. How does it feel when you want her to be in contact? Wie fühlt sich das an, wenn du möchtest, dass sie mit dir in Kontakt ist? Look how you live. Schau, wie du lebst. To get her to contact. Damit sie mit dir Kontakt macht. Are you very, very loving? Bist du sehr, sehr liebevoll? Or do you attack or both? Oder tust du sie angreifen oder machst du beides? Also ich glaube, dass ich eher liebevoll bin, als dass ich angreife. Rather loving than attacking. Äh, ich kann sie auch verstehen. I can understand her. Understand yourself. Versteh dich selbst. Do you understand yourself? Hmm. Verstehst du dich selbst? Nicht immer. Well, then how can you understand her? So hmm. wie willst du sie dann verstehen? Know yourself first. Kenn dich selbst erst. Let's turn this around. Lass uns das umdrehen. Was du da geschrieben yeah. Look at, look at number one again and turn it around. Schau nochmal auf die Nummer 1 und dreh es um. Äh, wenn es unsere heißt es, ich bin nach zehn Jahren Trennung immer noch nicht bereit zu verzeihen. Uh, if I turn it around, it means uh, after 10 Mir years of uh, separation, I'm still not willing to forgive myself. Yes. Isn't that as true? Ist das denn nicht genauso wahr? Ja. Yeah. Turn yeah. it around again. Dreh's nochmal um. There's another turnaround. Da gibt's nochmal eine Art von Umdrehung. after 10 years? Nach zehn Jahren. Nach zehn Jahren Trennung bin ich nicht bereit, ihr zu verzeihen. After 10 years of separation, I'm not willing to forgive her. So tell me about that. So erzähl mir darüber was. This is my bewusst worden, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ah, this uh, came to my, my awareness. I don't know where to start. So she's supposed to? So soll sie? Sollte sie? No. No. When you know how to start, you do it. And then go talk to her about forgiveness. Wenn du weißt, wo anfangen, dann fang du an und dann mhm. geh du zu ihr und I divorced, I divorced my first husband. Ich habe mich von meinem ersten Ehemann scheiden lassen. And I live this this starting every moment. Und ich habe dieses Anfangen jeden Moment äh, gelebt. This forgiveness thing. Dieses Vergeben. affecting mm-hmm. If if the thought of him arises and I experience anything less than love, I do the work. Wenn dieser Gedanke an ihn hochkommt und ich erfahre etwas, irgendetwas anderes als Liebe, dann tue ich die Arbeit. And I treat him like God. Und ich behandle ihn wie Gott. And I don't need to contact him to do that. Und ich brauche ihn nicht kontaktieren, ich brauche keinen Kontakt have, zu ihm machen, um das zu erfahren. I have his daughter and two sons. Ich habe seine Tochter und zwei Söhne. And I treat them the way I would treat him. Und ich behandle sie genauso, wie ich ihn behandle. I live forgiveness. Ich liebe das Vergeben. And when I do this work, I come to see that there was nothing ever to forgive. Und wenn ich diese Arbeit mache, dann sehe ich, dass da nie etwas gab, wofür man vergeben müsste. It was just attachment to a story. Es war einfach nur das Anhaften an eine Geschichte. So let's look at the next story. So lass uns die nächste Geschichte anschauen. Let's look at number two. Lass uns Nummer zwei anschauen. Nummer zwei ist äh, Rosemary. Oder ich will, dass Rosemary bereit ist, ein Gespräch über unsere Bezie Beziehung zu führen. I want Rosemary to be uh, open to and willing to uh, have a, a talk, to talk. Whose business is her willingness or who she wants to talk to. Wem seine Angelegenheit ist es, äh, für was sie bereit ist und mit wem sie reden möchte. Ja, das ist ihre. That's hers. Can you see how you still, after 10 years, want to control her very existence, even her thinking? Kannst du sehen, wie du selbst nach zehn Jahren noch ihr Denken mhm. kontrollieren möchtest. Mhm. You even want to control her forgiveness. Möchtest eben ihr sogar eben ihr Vergeben kontrollieren. Even her soul. Ihre Seele. Hopeless. Hoffnungslos. Who would you be without your story? Wer wärst du ohne deine Geschichte? What would you be without this story? Was wärst du ohne diese Geschichte? This old, old Wirklich. Story. Diese alte, alte Geschichte. Real. Honest. Oh, did you say glücklich? Mm -hmm. Ah, happy. Mm -hmm. Yes. Living truthfully. Ja. In Wahrheit leben. Not Die Wahrheit crawling leben. on your belly for forgiveness or love. Du kriegst nicht auf dem Bauch daher für Vergeben und Liebe. Vergebung und Liebe. Just an honest man. Einfach nur ein ehrlicher Mann. An honest, loving man. Ein ehrlicher, liebevoller Mann. one who would respect where another person is at. Einer, der mit Respekt jemand anders behandelt. Another person's path. Einer, der mit Respekt den, den Weg des anderen sieht. So let's turn this around. Lass uns das umdrehen. My sweet friend. Mein lieber Freund. Ja, eine Umkehrung heißt, dass ich bereit, nicht bereit bin, ein Gespräch über unsere Beziehung zu führen. One turnaround is that I'm not willing to talk about our relationship. So feel it. Fühl das. It's coming, let's see. I can't see it. Your relationship is you want her to forgive you. Deine Beziehung ist, du möchtest, dass sie dir vergibt. Your relationship is you want her to listen to you. Deine Beziehung ist, du möchtest, dass sie dir zuhört. She doesn't want to. Sie will nicht. You're at war. Du bist die Hure. Oh, you're at war. <laughs> okay. Also du bist im Krieg. My husband doesn't want to forgive me, I understand. Mein Mann will mir nicht vergeben, ich verstehe das. He doesn't want to talk to me, I understand. Er will nicht mit mir reden, ich verstehe es. He doesn't want to live with me, I understand. Er will nicht mit mir leben, ich verstehe. I love him. Ich liebe ihn. He doesn't want to talk about it, I understand. Er will nicht drüber reden, ich verstehe es. That's my relationship. Das ist meine Beziehung. I don't have a relationship that says, stop, understand me. Ich habe keine Beziehung, die sagt, halt, verstehe mich. Forgive me. Vergib mir. Hm. I want my husband to have what he wants. Ich möchte, dass mein Mann das hat, was er will. I know the power of living one's own integrity. Ich kenne die Kraft daraus, das zu leben, meine eigene Integrität zu leben. Ah, ja, das ist schon gut so. Yes. Aber dann Möchte er, dass sie mich in Ruhe lässt. But then also I want her to leave me in peace. Whose business is it who she leaves alone? <laughs> Wen seine Angelegenheit ist, wen sie in Ruhe lässt. <laughs> Who doesn't hang up the telephone? Wer legt das Telefon nicht? Hm? Wer, äh, wer legt das Telefon nicht auf? How does she how does she not leave you alone? Wie lässt sie dich nicht in Ruhe? What does she do? Was macht sie da? Ah, es geht immer wieder um finanzielle Angelegenheiten, die einfach den Unterhalt für den Song betreffen. It's again, again about financial things, about uh, the money for the son. Well, you say yes or no. Sagst du da ja oder nein? Where's the problem? Wo ist das ah. Problem? Ja, bis jetzt habe ich immer ja gesagt und bin aber. until, <laughs> until now I always said yes. <laughs> But you huh? said you said yes to her because you wanted something from her. Du hast ja zu ihr gesagt, weil du was von ihr wolltest. What was it? Was war das denn? Forgiveness. Vergebung. Möglich. She would talk kind about you to your son. Dass sie freundlich und nett über dich redet zum Sohn. You say yes to get ja, something. Ja, du sagtest ja, ja um was ja. zu bekommen. <laughs> yes, yes, yes. So you gave her nothing. So hast du ihr nichts gegeben. You were buying something. Du hast was gekauft. And when it doesn't work, you call it her fault. Und weil es nicht funktioniert, dann ist du es ihren Fehler. Ja, ich zahle ständig für diesen Schmerz, den ich ihr zugefügt habe. Ah, I always pay for the pain I gave her. For the hurt I gave her. Turn it around. Dreh das mal um. für Ich zahle ständig für diesen Schmerz, den ich mir zugefügt habe. I always pay for the hurt I gave myself. Only that. Nur das. So there's another turnaround on this one. Da gibt's noch eine Umdrehung zu diesem. So was? No, ich bin jetzt ganz weg. Okay. I'm far away. So, so stay with it. Bleib dabei. You gave her money so she would forgive you. Du hast ihr Geld gegeben, damit sie dir vergeben. Say nice things to your son about you. Dass er gut über dich spricht beim Sohn. Mhm. So to give her money was a lie. Sometimes. Also war es eine Lüge, ihr Geld zu geben. A bribe. War es eine Bestechung. Mhm. So did you tell her what it was for? Hast du ihr denn gesagt, für was es das Geld ist? I will give you money if you tell our son I'm wonderful. Ich gebe dir Geld, wenn du unserem Sohn sagst, dass ich toll bin. I will give you money if you pretend to forgive me. Ich yes. würde Geld geben, damit du vorgibst, dass du mir vergibst. Das war mir nicht bewusst. I wasn't conscious of that. Now you can tell her. Jetzt kannst du es ihr sagen. Okay, ich sag's Yeah. Okay, I tell her. I tell her. Okay, I tell her. He said, good. Life is simple. Just leave me so einfach. <laughs> Once we get the hang of it. So next time you talk to her, you tell her that. Also das nächste Mal, wenn du mit ihr redest, sag ihr mhm. das. And mhm. notice the contact. Yeah. Und äh, bemerke den Kontakt, mm. den ihr mhm. habt. And how forgiveness is automatic. Und wie das die Vergebung ganz automatisch passiert. She asks you for money. Sie fragt dich nach Geld. And you can say, "Oh, I love to give you money, but here is the deal." Oh, ich gebe dir, ich dir ganz gern das Geld, aber hier ist der Handel. Just in case you haven't been clear about it. Einfach nur, falls du noch nicht klar darüber bist. Was es dir noch nicht klar ist. This is integrity. Das ist Integrität. And if she says no, I will not do that. Und wenn sie sagt nein, das würde ich nicht tun. Then you can thank her for her integrity. Dann kannst du ihr danken für ihre mhm. Integrität. Mhm. And let her know that she has been your teacher. und kannst sie wissen lassen, dass sie ihre Lehr deine Lehrerin war. Und wie gut es ist, dass sie nicht bestechen you were bestochen werden no. kann. Was? I didn't get it. You, she's always known this. You were the mhm. last to know. Sie hat das schon immer gewusst. Du bist der Letzte, ja, ja. das zu wissen. <laughs> <laughs> hier. Ah. Okay. Oh. so let's do another turnaround on it. So lass uns nochmal eine Umdrehung darüber machen. There's another one. Da gibt es noch eine. On the one you wrote. Auf, zu der, was du gerade geschrieben hast. Zu der, was ich geschrieben habe. Das war, glaube ich, Nummer zwei, ne? Zu der, Rosemarie, nicht bereit, ein Gespräch über unsere Beziehung zu führen. Uh, to the one, uh, Rosemary is not willing to talk to me. Hm. So, read it again, the way you wrote it. Mhm. Uh, Lies es nochmal, so wie du es geschrieben hast. Ich will, dass Rosemary bereit ist, ein Gespräch über unsere Beziehung zu führen. I want Rosemary to be willing to talk about our relationship. Okay, let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Äh, Rosmarin sollte nicht ständig bei unterschiedlichen Meinungen bezüglich unseres Sohnes mir die Schuld geben für sein Fehlverhalten. Rosemary shouldn't um, ähm, should, accuse me ah, yeah, should, yeah, shouldn't accuse me to be guilty of the mistakes that happen with our son. What did she say? Was sagt sie? Uh, ich kann ein konkretes Beispiel sagen. I can give an uh, example. Uh, Simon hat eine eigene Wohnung, ist weg von daheim. Simon has a own flat, he is not living at the home. Und äh, Rosemary verlangt von Simon, dass er pünktlich Freitag um 17 Uhr bei ihr anruft, damit das, ihr sagt, wo er gerade ist. And uh, Rosemary wants him to phone at uh, 5 o'clock in the afternoon, Friday afternoon, to tell her whereabout he is. Und äh, sie bittet mich um Unterstützung. And she wants me to support her. Dass ich Simon genauso sage, dass er das zu tun hat. That I tell Simon to do that exactly. Und für mich stimmt das nicht. And for me it's not true. Ich kann nicht einen 19-jährigen Sohn so halten. I cannot uh, um, control a genau. 19-year-old son like that. And what did she say? Und was sagt sie? Äh, sie sagt dann, ich weiß, auf die kann man sich sowieso nicht verlassen. Das ist immer schon so gewesen. I know, I, uh, I cannot rely on, on you. It has been like that all the time. She's right. Sie hat recht. <laughs> Ja. Ja, yes. Yes. Ja, das habe ich auch gesagt. Ich yes, bin auch der und ich stehe zu meiner. Und ich kann sie nicht unterstützen. Das I cannot support her. Das ist nicht all. Und dann wusch. Das ist alles. That's not all. <laughs> She says, you do not support me and you can say, you're right. Sie sagt, du unterstützt mich nicht und du sagst, ja, stimmt. Du, ja, Is there recht. anything else I can do for you? Gibt sonst noch was, was ich für dich tun kann? <laughs> <laughs> What do you suggest? Was schlägst du vor? My husband says, Get the hell over there, Kate, and tell him. That's how my husband talks. ähm, <laughs> mein, mein Mann sagt mir, geh zum Teufel, geh zur Teufel, Kate. Und was dann? Geh zur Hölle zurück hin und hilf ihm doch. Aha. That's what my husband said. And I say, I love you and I cannot support this. Und ich sag, ich liebe dich und ich kann das nicht unterstützen. And he says, if you don't, you're a terrible mother. Und wenn du wenn, und er sagt, wenn du das machst, wenn du das nicht mm. machst, dann bist du eine schreckliche Mutter. And I say, you could be right and I cannot support this. Und ich sag, du kannst recht haben, aber ich kann das nicht unterstützen. He says, I never speak to you again. Und er sagt, ich werde nie wieder mit dir reden. Mhm. And I say, I understand. Und ich sage, ich verstehe es. I care about you and I understand. Ich sage, ähm, du bedeutest mir was ja. und ich verstehe. Love is communication. Liebe ist die Kommunikation. It has to speak as itself. Es muss aus sich heraus sprechen. That's my experience. Das ist meine Erfahrung. There is no one even talking here, and it sounds das like this. It is its own sound. Es ist niemand, nicht mal jemand da, der redet. Es ist sein eigenes Geräusch, sein eigenes and, Sagen. And this work shows us the sound of it. Und diese Arbeit, the work, zeigt uns das. You are pure. Klang. Klang. You are pure understanding deine reine, dein reines Verstehen. And only fear and confusion hangs the phone up. Und nur Angst und Konfusion, Verwirrung hängt, liegt das Telefon auf. If you leave, if you live the turnarounds, wenn du diese Umdrehungen lebst, love, Liebe. Hm. And the best part is you don't have to live with her. Und der beste Teil davon, du musst nicht mit ihr leben. Love appears the way it does. Liebe erscheint auf die Art, wie sie erscheint. From where it is. Von da aus, wo sie ist. It doesn't look any way but the way that it does. Es schaut nicht anders aus als nur so, wie es eben ausschaut. The communication of truth. Das ist die Kommunikation der Wahrheit. So, sweetheart, let's look at the next one. So, sweetheart, lass uns das nächste anschauen. And you can apologize for hanging up the phone. Und du kannst dich entschuldigen dafür, dass du das Telefon aufgelegt hast. Next. war nicht die. Sie. That was not me, that was her. It was her. Hm? So what did you do? Just what did you say just before she hung up the phone? So was hast du gesagt, kurz bevor sie das Telefon aufgelegt hat? Wenn ihr niemand zum Sound kommen. Um, I could, there was no no time. nichts mehr I couldn't say anymore anything anymore. What did you say just before she hung up the phone? Was hast du gesagt? Eben kurz dass bevor sie es aufgelegt hat. meine Meinung mit dir nicht übereinstimmt und dass ich deswegen, mhm. also dass ich trotzdem bei mir bleibe that my opinion is not her opinion, that I'm not agreeing with her, and that I stay with it. Does it sound a little like teaching? Hört sich das ein bisschen wie Belehren an? Es kann sein. Could be. Go in. Geh rein. Are you trying to be right? Versuchst du recht no. zu haben? Uh. Ja, dort, wo ich für mich spüre, dass es stimmt, yeah. möchte ich dabei bleiben. There, where I feel it's right for me, I want to stay there. Was mich betrifft. What is concerning me. Okay. How do you communicate it? Is it kind? Wie bringst du das rüber? Ist das freundlich? Ja, ich glaube schon. Well, I think so. Good, good. When you attached to the story that she should understand, that's where the pain begins. Wenn du dich an diese Geschichte anhältst, dass sie verstehen sollte, das ist da, wo der Schmerz beginnt. Or that she should even hear you. Oder dass sie eben schon bloß dir zuhören sollte. Let's look at the next one. So lass uns das nächste anschauen. Let's turn that one around. The last one. Lass uns das letzte noch nochmal umdrehen. Das letzte. Das letzte. Rosemary sollte nicht ständig bei unterschiedlichen Meinungen bezüglich unseres, äh, unseres Sohnes mir die Schuld für sein Fehlverhalten geben. Rosemary shouldn't always uh, blame me about the different opinions and uh, mistakes of our son. Is that true? Ist es wahr? Does she do it? Uh, ja. Macht sie das? What is it? That's what she was, does. Was ist ist? Das tut sie also. Ja. Ja, yes. The rain falls. Regen fällt. Ja. The rose is a rose. Die Rose ist eine Rose. And she complains. Und sie beschwert sich. Mhm. What is it? das, was ist, ist. Argue with it, you lose. Leg dich damit an, dann verlierst du. It feels ich keine Chance. I have no chance, I know it. Yeah. So let's turn it around. So lass uns das umdrehen. Ja, dann es heißen, dass ich ihr ständig die Schuld gebe. Then it would mean that I blame her constantly. What did your mind say when she hangs up? Was hast du in Gedanken gesagt? Was hat dein Verstand dazu gesagt, wenn sie das Telefon aufgelegt hat? Yeah. And then when she calls back. Und wenn sie nochmal anruft. How does your voice sound when you hold the story? Wie klingt deine Stimme, wenn du diese Geschichte hochhältst? She should not hang up. Sie sollte nicht auflegen. She should listen. Sie sollte dir zuhören. She should understand. Sie sollte verstehen. Ja, es geht mir nicht gut dabei. No, I don't feel fine then. And how do you talk to her when you don't feel fine? Und wie redest du mit ihr, wenn du dich nicht gut fühlst? Wenn es dir nicht gut geht dabei. Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich mich dann überhaupt nicht einlassen will mehr. Then I have the feeling I don't want uh, to get in close contact. Yeah. And how does that feel? Und wie fühlt sich das an? Mies. Bad. Yeah. Yeah. I tell about my if I had a prayer. Wenn ich ein Gebet hätte. Mm. It would be God spare me from the desire of wanting to be understood or loved. Dann wäre es so, Gott erspar mir dieses äh, das Wünschen, erspar mir den Wunsch, verstanden zu werden. Look how you live mhm. when you want understanding. Mhm. Schau, wie du lebst, wenn du Verständnis möchtest. Mhm. From your son, von deinem from Sohn, anyone. von wem auch immer. Very painful. Sehr schmerzhaft. Look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Ähm. you see, what used to be a problem is laughable. Du siehst also, was ein Problem war, ist, da kannst du jetzt schon drüber lachen. Ja, weil das schon. Ich habe das Bedürfnis, dass Rosemary klar ihre Beziehung zu mir definiert. I'm dass sie mir entweder verzeiht oder dass sie mir sagt, ich hasse dich. I want Rosemary should uh, define her relationship towards me very clearly and that she would say either I love you or I hate you. Is that true? Ist this wahr? My husband asked me. Story? Es ist für mich jetzt nicht mehr interessant. Also true. For me it's no more okay. interesting now. My husband says, do you love me? I say no. Mein Mann fragt mich, liebst du mich? Ich sage nein. Five minutes later I say, I love you now. Fünf Minuten später sage ich, ich liebe dich jetzt. Mhm. I do, I don't. I don't, I don't, I do. Ich tue es, ich tue es nicht, ich tue es nicht, ich tue es nicht, ich tue es. I notice if he gives me something, I do. Ich bemerke, wenn er mir was gibt, dann tue ich es. If he takes something from me, I don't. Wenn er was wegnimmt von mir, dann tue ich nicht. Personalities don't love, they want something. Persönlichkeiten lieben nicht, sie wollen was. So then I came to see, und dann ist mir aufgefallen, with awareness that there's nothing I can do about it. My nature is love. Mit der Bewusstheit, dass ich nichts darüber dazu tun kann, meine Natur ist Liebe. So the stranger on the street says, "Do you love me?" Und dann sagt der Fremde auf der Straße, eh, liebst du mich? And I said, I have to. I have no choice. Dann sage ich, ich muss es. Ich habe gar keine andere Wahl. I do. Ich I am. Es. Ich bin's. Always and forever. Genau. unchanging. Und ewig. Nichts ändert sich niemals. Hm. But until that is an awareness, aber bis diese Bewusstheit da ist, I do, I don't, I don't, I don't, I do. Liebe ich, liebe ich nicht. Äh, ich liebe nicht, ich liebe. And that is as pure a truth as I love you forever. Und das ist genauso eine reine Wahrheit wie das Ich liebe dich für immer. My husband says, do you love me? I say no. Mein Mann fragt mich, liebst du mich? Und ich sag nein. I am absolutely one to be trusted to tell the truth. Ich bin jemand, auf den man sich absolut verlassen kann, der die Wahrheit sagt. In the moment. In diesem Moment. So let's turn it around. So lass uns das umdrehen. Ich habe das Bedürfnis, dass ich klar die Beziehung definiere, dass ich ihr sage, ich liebe sie oder ich hasse sie. I have the, I want uh, to define the relationship clearly so that I tell her I love you or I hate you. Just come around the front and just hold him. <laughs> Mm. Mm. So what was your experience when you were watching him do his work? Was war deine Erfahrung, als du zugeschaut hast bei der Arbeit? All these tears you were experiencing. All diese Tränen, die du erfahren hast. When he began his work. Als er seine Arbeit angefangen hat. Mm-hmm. Through him, I saw how I torture myself through stories. How I torture myself, wie ich mich foltere mit den Geschichten, sagt sie. Hat sie gesehen durch ihn. Ja. ja. Hm. Jeder Schritt an diese Unwahrheit ja, kam dann in der Umdrehung als ein Schritt. each step towards the not truth came back as a beat or as a hurt. So many tears of gratitude. Also viele Tränen der Dankbarkeit. Mhm. Yeah. Sehen, wie, wie, wie ich, ja, er sich yeah. to see how he, he himself is beating himself up. Mm. Finish up. It's me too. Yeah. Yeah. So your son's problems are your fault. Also die Probleme deines Sohnes sind deine Schuld. Can you really know that that's true? Kannst du denn wirklich wissen, dass das wahr ist? Ich weiß, dass das nicht wahr ist. I know that it's not true. Good. So let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Good. Maybe the son has no problem, she says. Yes. I mm. don't hear that he thinks he does. Ah, ich höre das nicht, dass er das denkt, dass er es hat. -hmm. I actually I know it. -hmm. It's actually no problem. Yes. Ja, Rosemary ist so arg verletzt. Rosemary is so much hurt. Dass sie nicht bereit ist, auch etwas Liebes von mir anzunehmen. That she's not willing to accept uh, something out of love from me. Und sie möchte nur finanziell von mir entschädigt werden für ihren Schmerz. And she only wants uh, to get money for her pain. She does not want to accept anything out of love for you. Can you really know that that's true? Dass sie nicht, dass Sie möchte nur nichts annehmen von dir, nichts Liebes annehmen von dir. Ist das wahr? Kannst du das wissen, dass das wahr ist? Na, das kann ich nicht wissen. No, I cannot ich kann nur ihr Verhalten sehen. I can only see how she's acting. So who would you be without the story? Wer wärst du ohne die Geschichte? When you talk to her, who would you be without that story? Wenn du mit ihr sprichst, wer wärst du ohne die Geschichte? Frei. Free. That's who you are. Das, das ist es, was du bist. And you use that story to keep you from the mhm. awareness of mhm. it. Und du benutzt diese Geschichte, um dich von dieser genau. Bewusstheit genau. rauszuziehen. So let's turn it around and see what is true or as as true or truer. So lass uns das umdrehen, und zu sehen, was mindestens genauso wahr ist oder wahrer. Dann würde es heißen, ich bin so arg verletzt, dass ich nicht bereit bin, I'm so much hurt that I'm not willing etwas Liebes von mir oder von ihr anzunehmen. To accept something out of love from her or from me. Und dass ich dafür äh, diese Schuld selbst bezahle. And that uh, for that I pay the the guilt I pay myself. My husband hangs up on me. Mein Mann legt das Telefon auf. All I auf. hear is that he loves me. Alles, was ich höre, ist, dass er mich liebt. Not long ago, I was sitting with a group of very spiritual friends. Noch nicht lang her, da saß ich zusammen mit so einer Gruppe von sehr spirituellen Freunden. Very orderly. Very what? Orderly. Uh, sehr ordentlich. Ja. Mm. And my husband, this Italian wild man. Und mein Mann, dieser wilde italienische Mann. He comes screaming into the house about how he's going to leave without me. Und der rennt ins Haus rein, laut schreiend, laut brüllend, wie er jetzt das Haus verlassen wird ohne mich and how I do everything wrong. Und wie ich alles falsch mache. And he goes out to the car and he slams the door to the house and he goes to the car. Und er rennt raus und haut die Haustür zu und geht ins Auto und mhm. haut die Autotür zu. Das könnte meine Geschichte sein. It could be my story. and my friend says, "Oh my goodness." Oh, oh my goodness. Und throwing Freunde sagen, oh my God! I don't know how you, you know, what are you going to do? Was macht er jetzt? Was ist tun? How can he, how can you stand that he talks to you that way? Wie kannst du das aushalten, dass er so mit dir redet? And I'm just playing the story of some of the dialogue I was hearing. Und ich spiele bloß die Geschichte von einigen dieser Dialoge, die ich gehört habe. And I said, you listen to ears that are confused. Und ich sagte, du äh, hörst mit Ohren, die verwirrt sind, stimmt das, oder zu Ohren? All I hear is that he loves me so much, he wants me to leave this house and go get in the car with him. <laughs> Alles, was ich höre, ist, dass er mich sehr liebt, dass er mich so sehr liebt, dass er möchte, dass ich mit ihm aus dem Haus gehe und mit ihm ins Auto sitze. He's only saying, I love you. Er sagt nur, ich liebe dich. That's all I can hear. Das ist alles, was ich hören kann. And how deaf am I that it has to be screamed. Und wie taub bin ich, dass er das auch noch schreien muss. Can I hear it? Kann ich es hören? Ja. Yeah. Will I go to the car or not? So, dann gehe ich, geh ich eben zum Auto oder eben auch nicht. Happy here, happy there. Glücklich hier, glücklich dort. I feel fully loved always. Ich fühle mich immer geliebt, vollkommen geliebt, immer. There's only love. Und da ist nur Liebe. Attached to one of these stories to keep you from knowing it, that's all. An eine dieser Geschichten angehaftet, die dich davon abhalten, es zu wissen. Das ist alles. Mhm. So let's look at the next one. So lass uns das nächste anschauen. Das letzte. Yes. And why did you separate? That was my first husband. Das war mein erster Ehemann. I divorced him 20 in 1976. 1976 habe ich mich getrennt. Und warum? And why? I was insane. Ich war verrückt. verrückt. Verrückt. It's hard to divorce God. I didn't get that one. It's hard to divorce God. Es ist sehr schwer, sich von Gott zu trennen, sich von Gott zu scheiden. It's not possible. Es ist nicht möglich. It is painful. Es ist sehr schmerzlich. Until I came to know myself. Ah, bis ich dahin kam, mich selbst zu kennen. It was just confusion. I was confused. Es war einfach nur Verwirrung. Ich war einfach nur verwirrt. That's all. Das ist alles. Das ist einfach alles. Simply all. So let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Äh, ja, was mir noch äh, sehr trifft dabei ist, dass sie auch bei solchen Auseinandersetzungen äh, mir vorwirft, dass ich beziehungsunfähig bin. Oh, And what is hurting me so much also is with, äh, uh, when we are talking like that with, with each other. Mhm. Ich hänge nach wie vor an meiner Mutter. Warte mal. Um, ähm, um, ähm, wait. That she is äh, blaming me Äh, not to be able to be in relationship and was war with mit deiner Mutter? Dass sie an ihr hänge, also mich nicht gelöst Aha, hat mit And she's blaming me to still um, cling to my mother, not to let go of my mother. So she's blaming you for not being able to be in relationship. Also, äh, sie wirft dir vor, dass du nicht beziehungsfähig mhm. bist. She's right. Da hat sie recht. Ja. Yes. 30 minutes getrennt. Mm. Otherwise I would have, wouldn't have separated. Mm. Verdammt. <laughs> Damned. And she's still right. Und sie hat immer noch recht. Ja. Ja. <laughs> so you cling to your mother. Also, du hängst an deine Mutter. Ich hab nicht. She's right. I don't have a feeling. Sie hat recht. Ja. Yes. And Fascinating. Good for you. Schön für dich. It's her story. Das ist ihre Geschichte. Doesn't matter what my husband says, I can find it. Was auch immer mein Mann sagt, kann ich's finden. Have you ever clung to your mother? Hast du dich eher an deiner Mutter festgehalten an dir? Can you find a place where you clung to your mother? Hast, kannst du einen Platz in dir finden, wo du an deiner Mutter festhältst? Ich sehe das nicht als Festhalten, aber. I don't see it like clinging, but. Is that the word you use, cling? Hast du das Wort benutzt, festhalten? Was war dein Wort? What word did you use? Du hattest hm. ein eigenes Hängen, also habe ich Hängen. Gesagt, hängen. Das bedeutet es. Hängst du an deiner Mutter? Gibt es einen Platz in dir, wo du an deiner Mutter hängst? Dann war das das falsche Wort. Mhm. Ich kann es nicht sehen. I can't see it. Ja, ich habe eine gute Beziehung. When you were, yes, I do have a also. good relationship to her. When you were three years old, did you hang on your mother? Als du drei Jahre alt warst, hast du da an deiner Mutter gehangen? Aber natürlich. But for sure. Oh, she's right. Also ja, hat recht. okay. Yes, it's okay. Next time you talk to her, you can tell her she's right. Nächstes Mal, wenn du mit ihr redest, dann kannst du sagen, ja, du hast recht. You went inside. Ich hab, du bist nach innen gegangen. And you found out you do hang on your mother. Und you du stimmt, du hängst an deiner Mutter. And you do have a problem with relationships. Und stimmt, du hast ein Problem mit Beziehungen. Sometimes. Manchmal. What else could she say that you could disagree with? Was, was sonst könnte sie sagen, womit du nicht übereinstimmst? My husband says you're a terrible wife. Mein Mann sagt mir, du bist ein schreckliches, eine schreckliche Ehefrau. It does not take me long to go inside and find it. Es braucht nicht lange, bis ich nach innen gegangen bin, um das zu finden. A lover of truth will go deep. Jemand, der die Wahrheit liebt, wird tief reingehen. He says, I'm a wonderful wife. I can find it. Er sagt, du bist eine wundervolle Ehefrau. Ich sage, ja, ich kann es finden. He says, I am honest and true. I es, can find it. Er sagt, ich bin ehrlich und wahrhaftig, ich kann es finden. He says I'm a liar and I'm phony. I can find it. Dann sagt er, ähm, ich bin eine Lügnerin und oberflächlich. It's the truth I seek. Es ist die Wahrheit, die ich suche. Not my husband's approval. Nicht die Zustimmung meines Mannes. So I'm always in the presence of God saying go in. So bin ich immer in der Gegenwart Gottes und sag, der sagt, geh nach innen. And I say yes. Und ich sag ja. Because to oppose God, to go that way and not this way, is death of awareness. Denn Gott, äh, das Gegenteil zu machen, was Gott möchte, nach dorthin zu gehen anstatt dorthin, ist der Tod von Bewusstheit. I say yes, yes, yes. Ich sag, I ja, ja, ja, ich werde es machen. That's what ex-wives are for. Hm? Dafür gibt's eben Ex-Frauen. Ah ja. <laughs> they will take you in. Die werden dich nach innen nehmen. Because they cannot be manipulated. Die können nicht manipuliert werden. Okay, werde meiner Ex-Frau dankbar sein dafür. Was war das? Ich werde meiner Ex-Frau dankbar sein dafür. Aha, I will be thankful and grateful ja. to my ex-wife. Yes. So turn it around. Ja, dreh das mal um. Was soll jetzt am Trinken? Das an äh, der Mutter hängen. What is Beziehungsunfähig. Mm. With the, that one about uh, not being able to be in relationship. Mhm. Yeah. Ja, dass ich ihr vorwerfe, dass sie I, beziehungsunfähig ist. I blame her not being able to be in a relationship. Mhm. With you. With, mit dir. With your son. Ja. Mit deinem ja. Sohn. Ja, that's true. Mhm. Keep reading. Lies das mal. Äh, ich werfe ihr vor, also ich werfe Rosmarie vor, dass sie beziehungsunfähig ist und sie noch an ihrer Mutter, Vater hängt. I blame Rosemary for not being able to be in a relationship and still cling or hang on to her mother I or blame father. Me. I, yes, that's good. Mhm. That was, das war gut mit dem Mutter und der Vater, mhm. ungefähr. Der Now, and there's another turnaround. Und da gibt es nochmal eine Umdrehung dass ich mir vorwerfe, hm? yeah. dass ich beziehungsunfähig bin und nach wie vor an that, meiner Mutter hänge. That I'm not able to be in relationship. I blame myself that I'm not able to be in a relationship and that I cling or Stimmt hang on to and my that mother. I hang on to my ex-wife. Und dass ich an meiner Frau mhm. hänge, mhm. meiner Ex-Frau. Mhm. You hang on to her to get something. What is it? Du hängst noch an deiner Ex-Frau, um was von ihr zu bekommen. Was ist es? Liebe. Love. Yes. Yeah. So give it first. Gib's erst. And not to get something. Um nicht, nicht etwas zu bekommen. Just tell her the truth. Sag ihr einfach die Wahrheit. For 10 years I hang on so that you will love me. Seit zehn Jahren hänge ich an dir, so dass du mich liebst. And I hang on because I love you. Und ich hänge an dir, weil ich dich liebe. The truth will set you free. Die Wahrheit wird dich frei. In my experience. Das ist meine Wahrheit. Wird dich befreien. It drives my ex-husband nuts for me to tell him that. Was macht mein Ex-Mann verrückt, wenn ich ihm das sage? And he's, he, he'll just, his voice will quiver and he'll say, I love you too. Seine Stimme wird zittern und er sagt dann, ich liebe dich auch. We've been divorced 20 something years. Und das nach einer Scheidung, die über 20 Jahre her ist. Mm. And he called my son before I flew to Europe. Und er hat meinen Sohn angerufen, bevor ich nach Europa geflogen bin. And I just happened to be there and he asked to speak to me. und zufällig so war ich gerade da und dann hat er darum gebeten, dass er mit mir sprechen kann. And because there's no war, it was heaven. Und weil da kein Krieg ist, war es äh, der Himmel. I get to hear about his very favorite subject. Ich kam drüber äh, Ich kam dazu, über sein Lieblingsthema zu hören. Him. Nämlich über ihn. And he is my favorite subject in that moment. Two Und hours. In dem Moment <laughs> ist er mein Lieblingsthema, zwei Stunden lang. That's love. Das ist Liebe. I don't have to spend these 30 years with him. We can do it in two hours over the oh, phone. Ich muss nicht diese 30 Jahre mit ihm verbringen. Wir können das in zwei Stunden machen. So let's look at number six. So lass uns mal die Nummer 6 anschauen. Ah, that was number six. Okay. Mhm. So I am willing to. Also, ich bin bereit. Fangen wir mit dem Satz an. Ich bin bereit. Ich bin bereit. I'm willing to love her. letzten. Ja. Also, ich bin bereit, sie zu lieben, sagt sie. Ja. Ich bin bereit, Rosemary zu lieben. I'm willing to love Rosemary. Yes. Good. So I am not willing to love her. So, also, ich bin nicht bereit, sie zu lieben. I'm willing not to love her. Ich bin bereit, sie nicht zu lieben. Ich bin bereit, sie nicht zu lieben, mhm. wenn es stimmt. I'm willing not to love her if it's true. Good. Good. I think the guys got it. What do you think? Yeah. yeah. Ich denke, der Typ hat verstanden. Was meint ihr? <laughs> so, what is your experience with this this So, was sind eure Erfahrungen mit ihm? In the presence of this man. In der Anwesenheit dieses Mannes. Mm. Yeah. ja. Ähm, <clears throat> mir ist zum Bewusstsein gekommen, weshalb ich an meinen Ex-Mann, den ich verlassen habe, die gleiche Geschichte habe ich gemacht. 15 Jahre, er hat mir, er hat mir noch nicht verziehen. Uh, ähm, wait a minute. Uh <laughs> -huh. okay. So, uh, I became aware of my story with my ex-husband. Mm. Um, for 15 years, he didn't uh, forgive me. Mm. Und mir ist bewusst geworden an der Stelle, wo sie gefragt hat, ähm, weshalb hängst du an ihr, was möchtest du? Und And I became, became aware at the point when you, are, when you asked him, uh, why do you still hang on to her? And my answer, my truth is that I hang on him to get the permission to live my own life. Aha, und mhm. meine Antwort darauf war, ich hing noch an ihm, um von ihm die Erlaubnis zu bekommen, mein Leben zu leben. Hopeless. Hoffnungslos. <laughs> Also gebe ich mir selbst die Erlaubnis, mein eigenes Leben zu leben. Uh, so I give myself the permission to live my life. Yes. Mm. Yes. Also mir wurde klar, wie also wie stark ich also in Partnerschaft, also meine Freundin war auch sonst in Beziehungen andere manipuliere und das zu erhalten, was ich möchte. And I notice so much how much I manipulate others in the relationship to get what I want. Ah, very painful. Sehr schmerzlich. Seeking approval. Anerkennung Seeking zu suchen. Liebe zu wollen. Deadly. Tödlich. You turn into someone you're not. Du drehst dich, du wendest dich an jemanden, der du bist. So then when ah ja, du wirst jemand, der du nicht bist. And then when they say I love you, I adore you. Und dann wenn sie sagen, ich liebe dich, ich bewundere dich. You never believe it because they're thinking a facade. Dann wirst du es nie glauben, denn sie denken an einen Gedanken. Nein? Fassade. Ach, an eine Fassade, okay, weil sie eine Fassade sehen und they're thinking, denken. They're thanking someone who doesn't even exist. Sie denken an jemanden, der ist nicht. Jemand, Ach. Ah, okay. Hm, Sie danken jemandem, der gar nicht existiert. So you can never get it through manipulation. So bekommst du nie das, was du manipulierst. It's hopeless. Hoffnungslos. So who would you be without the desire? Wer wärst du ohne diesen Wunsch? Of appreciation. Dieses Bedürfnis nach Anerkennung, Liebe. Approval. Das, was ich wirklich bin. That what I'm really, really am. You would be man sitting on floor with microphone. Du wärst ein Mann, der auf dem Boden sitzt und ein Mikrofon hält. Ich, ich, ich glaube, also jetzt merke ich gerade, ich habe immer noch Angst für das, was ich wirklich bin, abgelehnt zu werden. So I just noticed that I'm still afraid to be pushed to, uh, pull, pushed away for that what I really am. Dass ich mir das verdienen muss, die Liebe. That I have to earn it, the love. Have. You can't earn it. Du kannst es dir nicht verdienen. You already have it. Du hast es ja. Earning it keeps you from the awareness of you already have it. Das Verdienen hält dich davon ab, es zu bemerken, dass du es bereits hast. Ich habe beschenkt bekommen, die Liebe. Also ich habe nie was ah. dafür getan, um in, eine Partnerschaft always zu kommen. The, the love, I always uh, was given the love. I never did anything for the love that I got. Yes. I love that you notice. Das gefällt mir, dass du das bemerkt hast. I say no one <sighs> <sighs> Good. <laughs> <laughs> Any other thoughts, questions? Andere Gedanken oder Fragen? Yes. Here's that here. Yeah, I also felt for myself the need to yeah, also to thank myself, as you said, okay, I thank her. Ähm, ich habe äh. auch das Bedürfnis gespürt, mir selber zu danken, als du sagtest, ich danke ihr. Even for leaving her. Mm. Selbst dafür, sie mm. verlassen zu haben. Yeah. Your life, you would be much, much um, Ja, dein Leben wäre viel, viel kleiner, Roxy. Welcome home. Yes. A lover of what is looks forward to everything. Jemand, der das, was ist, liebt, freut sich auf alles. Life, death, the loss of limbs, divorce. Leben, Tod, äh, irgendwelche ähm, Arme, Beine zu verlieren, Scheidung, Earthquake, Bombs, Disease, Erdbeben, Bomben, Krankheiten, Seuchen. All of it. Alles. Bring it on. Show me something I haven't undone yet. Ja, bring's her, zeig mir noch was, was ich noch nicht aufgelöst habe. Show me something real. Zeig mir was echtes. Show me one thing outside of me that can cause me pain. Zeig mir irgendein Ding außerhalb von mir, was mir Schmerz mhm. verursachen kann. Äh, ich fühle es schon ähnlich. I uh, feel it. Yes. Except for my thinking, paradise. Außer die Gedanken, die ich habe, ist Paradies. Mhm. Except for the misunderstanding of the story arising, paradise. Außer dass ich durch die Geschichte, die aufsteigt, etwas missverstehe, ist es Paradies. Mhm. In my experience, in meiner Erfahrung, I couldn't jump up to the highest spiritual concept. Go into the story. Aber na, nun geh in die Geschichte. Love that. Liebe das. There's nothing else to do. Da gibt's nichts sonst zu tun you meditate, you medicate. Du meditierst, du heilst dich. Das Wortspiel. Mhm. And here comes the traffic ticket. Und da kommt dann de, das Knöllchen. The re-entry. So steigst du wieder ein. Love the concepts around the traffic ticket. Liebe all diese Konzepte, die du über Knöllchen hast. The traffic ticket is God. Dieses Knöllchen ist Gott. Good. Strafzettel. Love the concepts that would attach around the parking ticket. Lieb all diese Konzepte, die über den Strafzettel sich darum rundherum gruppieren. That is the problem. Das ist das Problem. Don't go to City Hall, go inside. Geh nicht zum Rathaus, geh nach innen. <laughs> no one can control your happiness or your misery. Niemand kann dein, deine Glücksgefühl oder deine, dein Elend kontrollieren. That's your job. Das ist dein, deine Aufgabe. We could say. Kann man sagen. And you come to see that even the concepts arising are like raindrops. Ist euch nicht aufgefallen, dass selbst die Konzepte, die so aufsteigen wie Regentropfen sind, that not even those are personal. You're not doing it. persönlich sind. Even that is what is. Sogar das ist, was ist. But until you meet them with love and understanding, und bis du die triffst mit Liebe und Verständnis, pain. Bis dahin ist Schmerz. I loved when you were reading how you could come to see the laughter. Mir hat es gefallen, wie du beim Lesen dann an den Punkt kamst, wo du angefangen hast zu lachen. That's the fun of knowing ourselves. Das ist der Spaß, den man hat, wenn man sich selbst kennt. It could arise, my husband should love me. Es könnte hochkommen, mein Mann sollte mich lieben. I feel laughter. Ich fühle Lachen. That's not love. Das ist nicht Liebe. Once we can see it, the truth of it, laughter. Wenn wir einmal diese Wahrheit sehen können daraus, Lachen. We want what they want. It's self-love. Wir wollen, was sie wollen. Das ist Selbstliebe. This is the end of this tape. Our website address is www.thework.org. On our website you will find current schedules of Katie's Intensives, descriptions and prices of books, tapes, and videos of and about the work, information concerning the Center for the Work in Barstow, California, pictures and other miscellaneous information. Our email address is thework at thework.org. Our fax number is 760-256-0764. Our telephone number is 760-256-5653. You may copy, exhibit, and distribute these tapes freely. Memories in Time by Robin Miller from the CD Paradise View.